ճնշվել են հակառակորդի նախահարցակ գործողությունները։ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում։ Ադրբեջանը պատրաստ չէ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Մոսկովյան ճաշկերույթ դրամահավաքն այս տարի չի կայանա։ Ստեփանակերտում աճել է հանցագործությունների թիվը մեկնարկել է «Ճանաչենք մեր երկիրը» երիտասարդական հայրենաճանաչողական արշավը։ Ադրբեջանում ձերբակալվել են ազգային անվտանգության մի շարք աշխատակիցներ։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Հոկտեմբերի 23-ին եւ լույս 24-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում նկատվել է հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումների աճ, որոնց ընթացքում կիրառվել են հրետանային զինատեսակներ, այդ թվում TR-107 հրթիռահրետանային կայանք, ականանետներ, նռնականետներ։ Հատկապես ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել շփման գծի արևելյան եւ հյուսիսարևելյան ուղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ վերոնշված ժամանակահատվածում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 90 անգամ, որի ընթացքում հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակվել է մոտ 2000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կանխարգելիչ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի նախահարցակ գործողությունները ճնշվել են։ Ադրբեջանի հավակնությունները Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ զուրկ են որևէ պատմական, իրավական, քաղաքական եւ բարոյական հիմնավորումներից։ Այս մասին Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի շրջանավարտների երրորդ միջազգային համաժողովի ժամանակ իր ելույթում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նա մասնավորապես ասել է. Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պայքարում է իր ինքնորոշվելու անկախտելի իրավունքի համար, իրավունքի, որն ամրագրված է ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ այլ միջազգային հիմնարար փաստաթղթերում։ Դարեր շարունակ Լեռնային Ղարաբաղը համար պայքարի գնով ապացուցել է իր ազատ գոյության իրավունքը, Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ղեկավարման բանակցություններն ընթանում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդության ձևաչափով, միակ կառույցի, որը դրա համար ունի միջազգային մանդատ։ Ադրբեջանը մշտապես մերժում է համանախագահների, ինչպես ղեկավարման, այնպես էլ վստահության ամրապնման միջոցների առաջարկները, բանակցություններին հակադրելով Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծի եւ Հայաստանի սահմանի իրավիճակի լարվածության աճը ինչը հանգեցնում է բազմաթիվ զոհերի, այդ թվում խաղաղ բնակչության մեջ։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանը ցաներ հրետանու օգտագործմամբ անցել է իրավիճակի լարման նոր փուլի։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղակարգավորման ուղղված բանակցություններում առաջընթացի բացակայության համար մեղադրում է Ադրբեջանին։ Նախկին համանախագահի խոսքով քանի դեռ չի եղել այն փոխըմբռնումը, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով, չի կարելի հույս ունենալ, որ բանակցային գործընթացը կարող է արդյունք տալ։ Կազիմիրովը նշել է, որ հաճախ է պաշտոնական Բաքվի կողմից լսում դժգոհություններ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործողություններից եւ ընդհանրապես այդ ձևաչափից, սակայն հանդիրը Մինսկի խմբի մեջ չէ, այլ հակամարտող կողմերի։ Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը նրա համոզմամբ պատրաստ են աշխատելու, որպեսզի այդ հակամարտությունը լուծեն խաղաղ ճանապարհով, իսկ ադրբեջանական կողմն այս պահին պատրաստ չէ դրան։ Եթե Ղարաբաղյան հարցը դիտարկենք միջազգային հարթությունում, ապա լայնածավալ պատերազմի վտանգն այնքան էլ իրական չէ, այդ մասին ասել է քաղաքագետ Անդրանիկ Միհրանյանը։ Ադրբեջանում փաստացի միապետություն է հաստատված։ Ժողովրդավարության ոչ մի հետք չկա։ Ստեղծված իրավիճակում իշխանություն պահելու համար Ադրբեջանում իհարկե անհրաժեշտ է խաղալ ազգային լարերի հետ, ռևանշից խոսել եւ ժամանակ առ ժամանակ ոչ միայն խոսել, այլև փորձել ցույց տալ, որ իրենք պատրաստ են այդ հարցը լուծել, եթե ոչ բանակցությունների, ապա ռազմական ուժի միջոցով, նշել է քաղաքագետը։ Հայաստան համայնական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արավարթանյանը նշել է, որ Մոսկովյան ճաշկերույթ դրամահավաք չանցկացնելու որոշում են կայացրել պայմանավորված Ռուսաստանում բնակվող հայ գործարարների բիզնեսներում վատ ցուցանիշների հետ։ Անդրադառնալով այս տարվա թեմատիկ ծրագրին հիմնադրամի գործադիր տնօրենը նշել է. Այս տարվա գլխավոր ծրագիրն է Լեռնային Ղարաբաղում 5 եւ ավել երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար տների ապահովումը։ Այս պահի դրությամբ 300-ից ավելի նման ընտանիք կա, եւ կախված նրանից, թե հերոստամարաթոնի ժամանակ որքան գումար կհավաքվի կոնկրետ այս նպատակի համար, կորոշվի թե քանի տուն է կառուցվելու։ Հիմնադրամը ուզում եմ հիշեցնել ունի երկու տեսակի ծրագրեր՝ հատուկ ծրագրեր եւ ընդհանուր դրամահավաք։ Եվ եթե նվիրատվությունների ժամանակ չի նշվում, թե որ նպատակի համար է այն ուղվում, այն գնում է ընդհանուր գլխավոր թեմային, բայց կան բարերարներ, որոնք նշում են, թե ինչ ծրագրեր են ցանկանում։ Օրինակ Տորոնտոյի բարերարներից մի քանիսը ցանկանում են համայնքային կենտրոնների կառուցում, ոչ թե մասնակցել տների կառուցման ծրագրին։ Ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչությունում ոստիկանության պետ Կամո Աղաջանյանը խորհրդակցություն է անցկացրել։ Այն նվիրված էր ընթացիկ տարվա անցած 9 ամիսներին քաղաքային վարչության օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքների ամփոփմանը։ Ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչության պետ ոստիկանության գնդապետ Աշոտ Հակոբյանյանն իր զեկույցում նշել է, որ նշված ժամանակահատվածում բոլոր ծառայությունների գծերով գրանցվել է 111 հանցագործության դեպք։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 96-ի համեմատ աճը կազմել է 15 դեպք կամ 15.6%։ Կանգառնելով չբացահայտված հանցագործություններին ոստիկանության պետ Կամո Աղաջանյանը պահանջել է մեկ առ մեկ ներկայացնել եւ վերլուծել դրանք։ Նա կարևորել է անչափահասների շրջանում իրականացվող աշխատանքների, ինչպես նաեւ տեղամասային տեսուչների ինստիտուտի կայացման եւ ամրապնման առաջնահերթությունները։ Վերջինիս պարագան համարել է հասարակության կողմից ոստիկանության հանդեպ վստահության ամրապնդման կարևորագույն կամուրջ։ Thank you Սարուշեն համայնքում պետբյուջեի միջոցներով մանկապարտեզի նոր շենք է կառուցվում։ Ինչպես տեղեկացրին ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարության մամլոյցարայությունից, ըստ նախագծի ավարտվել են հողային աշխատանքները, ներկայումս կատարվում է պատերի շարվածքը։ Մեկ հարկանի մանկապարտեզը կունենա 50 երեխաների սպասարկման հնարավորություն եւ շահագործման կհանձնվի գալիք տարի։ Ըստ համայնքի ղեկավար Վիրա Բալայանի խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո գյուղում մանկապարտեզ չի գործել։ Նախկին շենքը տիպային չէր եւ նոր մանկապարտեզի շենքը գյուղի երեխաների համար կենսական նշանակություն ունի, ասել է համայնքի ղեկավարը։ Վիրա Բալայանը նաեւ իր շնորհակալությունը հայտնեց կառավարությանը Սարուշենի հանդեպ ցուցաբերած ուշադրության համար, նշելով, որ վերջին 3 տարիներին պետական միջոցներով գյուղն ամբողջությամբ գազաֆիկացվել է, կապիտալ վերանորոգվել է դպրոցը։ ԼՂՀ անկախության հռչակման 24-րդ տարեդարձինը նվիրված այսօր մեկնարկած «Ճանաչենք մեր երկիրը» երիտասարդական հայրենաճանաչողական արշավը միջոցառումը մեկնարկել է Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակից, որտեղից էլ արշավի 200 մասնակիցները ավտոբուսներով ուղևորվել են Մխիթարիշեն։ Այնտեղից արշավախումբը քայլելով շարժվել է դեպի Քարին տակ։ Հուշահամալիրում նրանք հարգանքի տուրք են մատուցել Քարին տակի հերոսամարտում զոհված ազատամարտիկների հիշատակին։ Նախատեսված է արշավախմբի մասնակիցների հանդիպումը հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Ստեղծագործական աշխատանքների մրցույթ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը 125 տարեկանը թեմայով պատմում է Աննա Օգասյանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կառույցը հայտարարում է ստեղծագործական աշխատանքների մրցույթ, որը կրում է Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը 125 տարեկան է խորագիրը։ Մրցույթին կարող են մասնակցել ուսանողներ եւ դպրոցի ավագ դասարանի աշակերտներ։ Ստեղծագործական աշխատանքների թեմաները ուսանողների համար գրում են Հավատամ քսե ազատ անկախ միացյալ Հայաստան, իսկ աշակերտների համար Գաղափարի զինվորն անպարտելի է խորագրերը։ Հույդայի անդամ մասնագիտության պատմաբան Տաթև Հովանեսյանի խոսքով այս մրցույթը գրում է բացառապես հայրենասիրական բնույթ։ Դաշնակցության կենտրոնական կոմիտեի կողմից ստեղծվել է ստուգիչ հանձնախումբ, որը օբյեկտիվորեն կգնահատի ներկայացված աշխատանքները եւ դրանից հետո ընտրված լավագույն ստեղծագործությունների հեղինակները կարժանանան դրամական պարգևների, կլինեն նաեւ անվանակարգի հաղթողներ։ Ստեղծագործական աշխատանքների մրցույթի պայմանները հետեւյալն են։ Մրցույթին կարող են մասնակցել ուսանողներ եւ դպրոցի ավ ավագ դասարանի աշակերտներ։ Ստեղծագործության ծավալը պետք է լինի 5 էջից ոչ ավելի, ստեղծագործությունը պետք է լինի հեղինակային աշխատանք, այլ ոչ կրկնօրինակված համացանցից բեռնված։ Ընդունելի են աշխատանքների եւ տպագրված եւ ձեռագիր տարբերակները։ Ստեղծագործական աշխատանքների մրցույթ իրականացնելու նպատակը հիմնականում երիտասարդների մեջ հայրենասիրության սերմանումն է, մղումը նրանց դեպի մեր պատմության իմացությունը, դաշնակցության համար կարևոր նպատակ է նաև երիտասարդների մեջ բացահայտել ստեղծագործող մարդկանց եւ օգնել նրանց ավելի առաջ գնալ եւ հասնել մեծ հաջողությունների։ Նշենք, որ լավագույն ստեղծագործությունների հեղինակները կարժանանան դրամական պարգևների սկսած 20000 դրամից մինչև 80000-ական դրամ։ Ստեղծագործական աշխատանքներն ընդունում է հայ հեղափոխական դաշնակցության գրասենյակը մինչև այս թվականի նոյեմբերի 23-ը։ Աննա Ղուկասյան, այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ֆրանսիայի Տուլոն քաղաքում այսօր տեղի ունեցել Մուսալերան հաղթական հերոսամարտի 100-ամյակին նվիրված ֆրանսահայ գեղանկարիչ քանդակագործ Հայրի եւ Որթի Ժերար ու Դավիթ Փամբուկյանների համատեղ ստեղծած հուշարձանի բացման արարողությունը։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր Տուլոնի շրջանի հայ-ֆրանսիական ապրիս կազմակերպությունը։ Մարսելի Սուրբ Վիկտոր Աբայությունում տեղի ունեցել աշխարհահռչակ դաշնակահար Տիգրան Համասյանի եւ Երևանի ազգային երգչախմբի համատեղ համերգը, նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Համերգին ներկային եղել հասարակական մշակութային գործիչներ, հայ եւ ֆրանսիացի երաժշտասերներ։ Thank you. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մոտ ուժեղանում է այն վախը, որ արևմուտքն այնտեղ գունավոր հեղափոխություն, արաբական գարում կամ մայդան կկազմակերպի։ Այս մասին ասել է միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանում նոյեմբերի 1-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ երկրում տիրող ներքաղաքական վիճակին։ Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով Ալիևը շարունակում է ձգած պահել սանձերը, սահմանափակել քաղաքացիների ազատությունը, կալանավորել ակտիվիստներ գործընկերներին նա իշեցրել է, որ Ադրբեջանի մի շարք դեսպաններ եւ դեսպանատան աշխատակիցներ հրաժարվել են վերադառնալ Բաքու։ Ալիևը կարծում է, որ ազգային անվտանգության նախարարությունը չի աշխատում այնպես, ինչպես հարկն է։ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները գախնալսում են բացառապես բոլորին։ Ալիևը դժգոհ է ոչ թե նրանից, որ գախնալսում են, այլ որ դա շատ լավ չեն անում, նշել է Ստեփան Սաֆարյանը։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության 4 գեներալ ազատվել է սպաղեցրած պաշտոններից, աշխատանքից հեռացվել է նաև ազգային անվտանգության նախարար Էլդար Մահմուդովը, իսկ նախարարության մի շարք աշխատակիցներ ձերբակալվել են, նրանց մեղադրանքի առաջադրվել ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով եւ վերջի եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն առանց ձեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 5 մետր հեռագությամբ, հարավարի մթյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 11-ից 14, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։